Book 2 97 97คำสันธานสี่ Conjunções 4เขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Ele adormeceu mesmo com a televisão ligada. Ele ainda ficou mesmo já sendo tarde. Ele não veio apesar de nós termos marcado um encontro. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ A televisão está ligada. Mesmo assim, ele adormeceu. ดึกแล้ว Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. Embora não tenha carta de condução, ele conduz. Embora a rua esteja escorregadia, ele vai depressa. Embora esteja bêbado, ele vai de bicicleta. Ele não tem carta de condução. Mesmo assim, ele conduz. ทั้งทั้งที่ถนนลื่น A rua está escorregadia. Mesmo assim, ele vai depressa. เขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน

ธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Ela vai comprar um carro embora não tenha dinheiro. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Ela tirou um curso superior. Mesmo assim, não encontra emprego. เธอมีอาการเจ็บปวด แต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Ela tem dores. Mesmo assim, não vai ao médico. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, vai comprar um carro.